par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Sveicināts, sveicināts, rādījumā arī klausītāji šeit espriesteris Jānis un uh, raidījums labās ziņas. Šajā reizē kopā ar Andu jauniešu darba organizētāju, bet varbūt tās Anda pastāst pati par sevi druscītiņi iepazīstini ar sevi, tā lai radio klausītāji uh, zinātu. Jā, nu man sauc Anda, esmu darbojos Katoļu baznīcā jau četrus gadus, no 2021. gada, uh, nu, tagad būs tūlīt četri gadi un um, strādāju tieši ar jauniešiem. Organizēju gan nometnes, gan arī Rīgas arhidiecēzē vairāk tāds organizatorisks uh, darbs, bet principā jau mana sirds ir pie jauniešiem, jā. Visur, kur ir jaunieši, un ja jaunieši ir draudzēs vai vēlas būt draudzēs, nu īstenībā visi jaunieši, arī tie, kas vēl nav, tie ir tie, ir tie ar ko ar ko mana sirds, par ko mana sirds deg. Tad varbūt tās uzreiz var pastāstīt, kāpēc vispār vajadzīgs tās darbs ar jauniešiem? Un baznīcas kontekstā, protams, jo īpaši. Mm -hmm. Nu, labs jautājums. Tā, atceroties sevi tajā pusauģu gados, 14, 15, 16 gadi, tas bija diezgan izaicinošs laiks, kad uh, dzīvē daudzas lietas tiek dramatizētas un arī liekas tāds identitātes meklējuma laiks. Un man liekas, ka tajā laikā ir ļoti būtiski, ka jaunietim klāt ir nu, līdztekus ar viņu iet eh, kopā kāds, kuram šīs vērtības ir mm, nu, jā, tādā pareizā gultnē. Un, eh, tad liekas, ka tajā pusauģu vecumā un arī jauniešu vecumā tas ir īpaši svarīgi. Un, un kāpēc jauniešu darbs ir vajadzīgs? Tāpēc, ka reizēm jaunieši, tas bija arī mans gadījums, ka es nemaz nezināju, ka baznīcā notiek daudzas foršas lietas, ka jaunieši pulcējas, tiem, kuriem ir tās vērtības vai vēlme runāt par jēgu, dzīves jēgu, par tādiem arī meklējumiem, identitātes meklējumiem. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti skaisti, ja viņi atrod šo vietu draudzē, veido tādas gandrīz kā kopienas vai tikšanās, organizē pasākums ar tādu dziļāku būtību. Nu jā, tāda laba vieta, kur augt. Laba vieta, kur augt, eh, eh, bet eh, es varbūt tās gribu, lai drusītiņi arī uh, klausītājiem būtu priekšstats par to, kā tas darbs tiek veikts. Par to mēs varbūt parunāsim uh, otrajā šī raidījuma sadaļā uh, un arī par to, vai tā nav indoktrinācija uh, baznīcas kaut kādā uh, ideoloģijā. Es pieļauju, ka varbūt tās arī daudziem kaut kas tāds varētu nākt prātā un interesēt kā tad tas darbs īsti notiek, bet pirms mēs ķeramies tam klāt, man gribas eh, vispirmām kārtām nedaudz vairāk eh, patīcināt attiecībā uz tām problēmām, ar ko tad jaunieši sas, eh, saskaras, un tu saki, ka pati ejot cauri kaut kādam posmam, mm, ka tev nebija īsti tāda vieta, kur tu vari un nezināji, ka baznīca vispār kaut ko tādu piedāvā, bet varbūt tās par to jēgu vai visu, ko tu tur eh, pieminēji, nedaudz vairāk. Eh, ar ko tad jaunieši, mm -hmm. kas tad ir tā uh, problēma jauniešiem un, un vai tiešām tajā visā tad baznīca var būt tik ļoti noderīga? Mm -hmm. Nu jā, nu man liekas, ka uh, mēs reizēm tā neiepazīstot jauniešus, uh, gribās izteikt kaut kādu veidu nosodījumu vai, vai teikt, ka viņiem neinteresē daudzas lietas. Arī šobrīd tā sabiedrībā dzirdam bieži vien, ka jaunieši interesē tikai telefonu, ka viņi ir slinki. Un nu, īpaši šajos brīžos, kad es to dzirdu, man sirds uh, lūst, jo patiesībā jau tā nav. Uh, ik viens vecāks, kuram ir jaunietis mājās un zina, un arī katrs pats, kas ir gājis cauri šim jauniešu posmam, cauri, uh, um, apzinās, cik tas ir īstenībā sarežģīts posms. Nu, pirmām kārtām jau tas, kas notiek pasaulē. Man liekas, neviena paudze iepriekš nav gājusi cauri tādam nedrošības. Um, Teiksim, periodam cauri, kā šobrīd, kādā pasaulē ir, sākot no Covid laika, uh, protams, ar visām kara šausmām, kas notiek apkārt pasaulē un mm, vispār tāda nedrošība pasaulē, tāds globāl, gl globālā līmenī. Bet tas ir arī tāds iekšējās nedrošības laiks, ka tu patiesībā pieaudz un, un sāc veidot to savu identitāti. Un tad tev ir dažādas, dažādas vietas, kur tev ir <laughs> jāpielāgojas arī sabiedrībai kaut kādā ziņā. Tev ir uh, mājas, kur tev ir ģimenes, uh, nu, ģimenes teiksim, jā, kur tas ir ģimenē, tad tev ir skola, paralēli vēl darbs. Un tas ir tāds laiks, kad patiesībā tev daudz laika neatliek pat domāt par tādām pamatlietām. Kaut gan tas būtu, man liekas, būtiskākais, par ko būtu šajā laikā jādomā. Un pazīstot šobrīd jauniešus vairāk tā personīgi, es redzu to viņu darba grafiku vai laika plānošanas grafiku, un tas reizēm ir tik aizplānots, ka, ka tur neatrodas vieta nekam. Un man liekas, ka baznīca vai, vai ceļš, eh, nu jā, ceļš kopā ar citiem kristiešiem un arī šo vērtību meklēšana, atklāšana, identitāte, tas ir tas vienīgais, kas mūs var patiesībā noturēt šajā pasaulē šobrīd ar to skatu uz cerību nu, par ko arī gan pāvests runā šobrīd, ka tā cerība ir tā, kas mums ir ļoti vajadzīga. Un lai jaunieši ļoti atšķiras tie jaunieši, kuri patiesībā ir sastapuši jēzu un kas skatās ar cerību nākotnē un kas redz šo mieru, viņu kā miera avotu. Un ir tie jaunieši, kas dzīvo šajā pasaulē tā ļoti cilvēciski. Un tad ir, tad ir šīs salauztās ģimenes, tad ir šīs skolas, kurām mēs arī bieži dzirdam par bulingiem un par dažādām citām uh, veidu problēmām, un, protams, sabiedrība un viss pārējais. Un tad tajā visā palikt bez Jēzus nav, nav īpaši iespējams, man, manuprāt. Nu jā, bet, eh, bet tu saki tā, eh, ka eh, tas konteksts, kurā dzīvojam šobrīd ir tik haotisks un tik tāds nelabvēlīgs, kad nu ir vajadzīgs šis darbs ar jauniešiem, bet no otras puses, vai tas ir tiešām tik ārkārtīgi arī unikāls, jo, ja paskatās, taču vēsturiski vienmēr ir bijis vienmēr ir bijis gan kari, gan visādas citas nelaimes un posti, un, un galu galā arī um, vēsturiskā gaita, ka, kur vienai paudzei nomainot otru, taču tik un tā piedzīvo krīzes un tā tālāk. Es te nedaudz tevi izaicinu šajā gadījumā mm -hmm. provokatīvi, vai, vai tiešām tas ir kaut kas tik unikāls, vai varbūt tās jauniešiem, eh, jaunieši netiek kaut kādiem dēļ vienkārši galā ar tu, tiem izaicinājumiem, ar kuriem ikvienam ir uh, augot un, un nobriestot jātiek galā, kā ir. Vai, vai tā ir tiešām, kā tiek sabiedrības problēma eh, vai nu, izaicinājums, vai, vai tas ir kaut kas arī ar jauniešiem saistīts? Nu, es domāju, ka tomēr tas laikmets ir darījis savu. Un, protams, <clears throat> katrā laikmetā mēs esam dzirdējuši to, ka nu, tik traki jau kā tagad nav nekad bijis. Bet, ja mēs paskatāmies uz tādām nu, dažādām lietām, piemēram, uz to pašu ģimeni, uz ģimeni kā, kā kā vietu, kur būt, un, un arī redzot visas tās psiholoģiskās problēmas, ar ko šobrīd jaunieši saskarās. Mēs daudz dzirdam par dažādām veģetatīvām distonijām, par izdegšanām. Un, nu, tas viss, protams, mēs varam teikt, ka šajā gadsimtā ir atrasti jauni jēdzieni, viņi tiek piedāvāti, meklētas problēmas, bet patiesībā tas ir tie skaitļi ir ļoti, ļoti augoši. Un, um, ja mēs atceramies katrs, piemēram, mūsu bērnībai, nu, es, piemēram, runāšu par sevi, tad tajā laikā uh, tas jau bija laiks, kad ģimenei nu, piemēram, vecāki strādāja, tev bija vairāk laiks ar vecākiem, piemēram, palikt. Bet šobrīd arī vecāki jau ir, <laughs> ir tādi, kas arī strādā. Un tie jaunieši lielā mērā viņi ir bieži vien vieni paši. Ja mēs runājam par tām vērtībām, kas bija arī agrāk iepriekšējos laikos, viņas bija tomēr tādas, manuprāt, ļoti nostiprinājušās. Viņas tieši nāca caur ģimeni lielākoties, bet arī sabiedrībā. Mēs runājam par eh, nu, to pašu mīlestību vai laika pavadīšanu kopā, uh, draudzību vai tās, kas ir kristiešu vērtības, jā, par, par uh, cieņu, par, uh, nu, jā, par tādu mieru arī. Tās visas šīs vērtības, viņas šobrīd eh, tādā arī pasaules kontekstā, man liekas, tiek ļoti izšķobītas. Un tam jaunietim jau mājās, ja viņam vecāki ir ap divi strādājoši un, un arī vecvecāki strādājoši, viņam īsti nav tā drošā vieta, kur augt, kur mācīties, kur uh, iegūt šo nezinu, māceklību, kur viņam iemācīties gan šos tikumus, gan, gan visas pārējās lietas. Un tā, man liekas, ir tā lielākā atšķirība, kāda ir šobrīd. Nu, skaidrs, jā. Nu, e, e, es arī negribu, kā teikt, apšaubīt, <laughs> jo es e, pa lielam piekrītu, bet, e, bet tomēr vēl viens bet man šajā visā e, procesā ir, un, un tas bet ir tāds, kā ir, vai, vai tas nav, e, tā kā pieaugušā spriešana par jauniešiem un kas ir vajadzīgs jauniešiem, varbūt tās pavisam kas cits. Bet tā nav, mm -hmm. tā nevar būt. Jo, nu, piedod, tu, protams, darbojies ar jauniešiem, bet vai tu sevi uzskati par jaunieti vai nē? Un otrs, vai, vai tiešām tur ir, kā teikt, no jauniešiem tas nāk ārā, vai, vai kā tas ir eh, par visām tiem izaicinājumiem un problēmām? Mm -hmm. Nu, tad, jā, nu, es sevi vairs neuzskatu par jaunieti. Nu, es esmu oficiāli, <laughs> oficiāli vairs neskaitos jaunietis, un es esmu to atzinusi un pieņēmusi, un esmu arī godīgi skaļi pateikusi. A, kā ir jaunieši, arī pieņēmuši jau ir? <laughs> Es nezinu, tas jau kā viņi uz mani skatās, tas ir no viņiem atkarīgs. Tas patiesībā man pat nav tik būtiski, lai viņi pat skatās uz mani. Galvenais, lai viņi redz jēzu. <laughs> Bet, eh, bet no nu, eh, kas attiecās jau uz tiem jauniešiem, kā es to redzu, nu, vislabākais, protams, piemērs ir, ar, ir sarunas un attiecības ar viņiem. Un, un tad tādas eh, dziļākas, nezinu, teiksim, redzēt dieva darbu tajā visā ir caur šīm, piemēram, oāzes nometnēm, kur mēs viņus redzam četras reizes gadā, un tie jaunieši viņi brauc parasti no 14 līdz 18, attiecīgi tu redzi, kā tas jaunietis pieaug no šiem 14 gadiem līdz 18, bieži vien. Ne visi brauc visus šos četrus gadus, bet bieži vien, un tad tu redzi, kā, kā viņš mainās. Un īpaši ir, tie jaun, īpaši ir tie brīži, kad mums brauc pirmo reizi jaunieši. Mēs arī pēdējās nometnes skaitam un skatāmies, un vienmēr īpaši priecājamies par tiem jauniešiem, kas atbrauc pirmo reizi, jo tas ir tāds kā, tāda kā iespēja viņu gan iepazīstināt ar Jēzu, gan arī iespēja redzēt tās viņa pārmaiņas Un tad bieži vien mēs redzam, ka nometnē atbrauc uh, jaunietis, kas ir, kas ir ļoti kluss, kas negrib iesaistīties, kas nevēlas iet slavēt, kam ir ļoti grūti dalīties, piemēram, grupiņās, ja mēs runājam par kādiem jautājumiem. Kam ir pat grūti vakarā, kad mēs dodamies gulēt, tad mēs pirms, pirms tam dziedam tādu kopīgu dziesmu, un pēc tam uh, viens otru svētam ar krustiņu spieras un arī apķeram. Uh, Un tu redzi, un arī jūti, ka apķerot šos jauniešus, kas ir pirmo reizi, viņam pat ir grūti apskaut tevi tā patiesi. Viņi ir tādi kā saslēgti, nobijušies. Um, Un tad, protams, arī šā, šīs nometnes laikā, nedēļas laikā, mēs ar viņiem runājam un iepazīstamies ar vien labāk. Tas, ko viņi stāsta, nu, tas, um, tas jau nevar vairs, uh, <laughs> to nevar vairs apšaubīt. Viņi uh, Viņi patiešām bieži vien arī raud braucot prom no šīm nometnēm, jo viņiem ir grūti atgriezties tajā ikdienā realitātē, kur viņi nejūtās mīlēti, kur viņi nejūtās pieņemti un kur viņi nejūt, ka viņi var būt tādi, kādi viņi patiesībā ir. <clears throat> Un man jāsaka, ka viņi ir brīnišķīgi. Katrs no viņiem ir brīnišķīgi, tikai daudziem no viņiem sāp. Viņi ir daudz sāpināti, un tad tas aizsardzības reakcija ir tā, ka viņi var vai nu uzbrukt, vai nu nelaist sev klāt. Bet, nu, tas, ir tas, tas ir tas lielākais iepriecinājums, kas ir jauniešu darbā, ka tu redzi, kā ne jau mēs vai ne jau nometnes, bet kā jēzus maina viņus. Un citiem vārdiem, eh, tu caur šiem nometniem un ar darbu ar jauniešiem, arī individuālajās sarunās saproti arī tās, tās problēmas un tos izaicinājumus, ka tas nav tā kā mēģinājums, nu tagad jums vajag Jēzu, jo tikai tad jūs jutīsieties labi un, un, un, un, un jēgpilni un tā tālāk, ja? Mm -hmm. Jā, jā, absolūti. Jo viņš jau arī ir vienīgais, kas ir, kas var arī dot. Jo mēs varam iedot uz mazu brītiņu, nu, uz tām septiņām dienām, vai atkal pēc tam tikties pēc trīs mēnešiem. Un tāpēc arī mēs <clears throat> katru reizi šajās nometnēs mums komanda pat mainās. Un, un tas mērķis nav, lai jaunieci pieķertos eh, kādam no nometnes animatoriem vai būtu kā, kā viņa, teiksim, nu, tāds uh, māceklis, kas seko viņam. Tas mūsu mērķis ir, lai viņš tieši iepazītu Jēzu, dzīvo Jēzu, kas kas tālāk viņam arī ikdienā var dot gan šo spēku, gan mierinājumu, palīdzēt, palīdzēt jā, ieraudzīt tajā ikdienā arī to cerību. Un tas ir brīnišķīgi redzēt, piemēram, kā šie jaunieši, kas atbrauc un kas reizēm ir nu, bikli, kas baidās, piemēram, nākt priekšā. Mums ir citreiz tāds talanta šovs, kur jānāk priekšā un, un kāds varbūt var dziedāt, kāds varbūt var spēlēt kādu instrumentu vai, vai kaut vai dejot. Uh, bet eh, kā viņi baidās nākt priekšā, jo viņi ir piedzīvojuši šo izsmieku un viņi ir piedzīvojuši to tādu pazemošanu varbūt tādā skolā un, un ikdienas vidē arī citreiz no vecākiem, bet kā viņi šeit saņem to iedrošinājumu, kā viņi, eh, jā, kā viņi notic tiem saviem spēkiem, un tad tā arī ir ļoti laba vieta, kur viņiem augt, attīstītos savus talantus, kas viņiem ir, un vispār atklātos talantus, kas viņiem katram ir. Nu, forši. Eh, ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai te parunātu par to darbu, kas tad tiek darīts, lai palīdzētu šiem jauniešiem. Un varbūt tās arī atbildētu uz to jautājumu, kā ir, vai baznīca mēģina ievilkt eh, šos jauniešus um, savās institūcijās, starp citu, tā, tas bija pārmetums man, uh, es nestrādāju ar jauniešiem, bet uh, baznīcas uh, kopumā par baznīcas tādu darbību un metodoloģiju un, un tāds, tāds ļoti naidīgs pat pārmetums, ka jā, bet baznīca tur mēģina ievilkt par to visu pēc mazas muzikālas pauzītes. 着。 Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit labās ziņas, un kopā ar mani priesteri Jāni ir Anda jauniešu darba organizētāja, un runājam par to nepieciešamam vispār strādāt ar jauniešiem. Sirsnīgs paldies par to, ka varēja pieslēgties vispirmām kārtām atkārtojot. Jā, paldies, ka es vispār varu runāt. <laughs> un vajag runāt, izklausās, ka pat vajag runāt, bet tagad atgriežoties pie, pie tēmas jau druscītiņ par to problēmu, kāpēc vispār tāds darbs ir vajadzīgs, vai ne, nu, un daudz un dažādas šķautnes tajā visā ir, un arī katoļu baznīca piedāvā šo darbu, un tu to organizē, koordinē, bet jautājums ir tāds, kā ir, uh, kas tad tieši notiek un kādā veidā tad šiem jauniešiem var palīdzēt attiecībā uz, uz visām šiem, visiem šiem mūsu laika izaicinājumiem? Nu, jāredz, man kaut kā pēdējā laikā liekas, ka draudze, nu tas, tas man tā nācis pēdējā laikā īpaši es esmu ieraudzījis, ka draudze un baznīca vispār kopumā ir tāds ļoti liels līdzības ar ģimeni. Un um, mēs katram, es, katru, katram no mums ir ģimene, kāda nu, viņa katram ir tāda ir, bet citreiz tā ģimene ir salauzta, citreiz viņa ir tieši tāda patvēruma vieta, kur mums gribās būt. Un līdzīgi ir arī ar draudzēm, un manuprāt, ir katoļu baznīca. Un, eh, kam, kam mums ir vajadzīga ģimene un kam vispār, eh, kāpēc mēs neesam cilvēki vieni paši radīti, lai mēs individuāli varētu augt, pieaugt. Tāpēc, lai arī mācītos, lai nodotu gan šīs zināšanas, gan iegūtu šo mīlestību. Un, un katram no mums, es saku, ir tās uh, ģimenes asociācijas dažādas Bet tas, kā Jēzus bija paredzējis un iedibinājis gan baznīcu, gan draugu, ir tieši saistīts ar um, šo kopību, ar šo mīlestību, arī ar šo misiju un aicinājumu atklāšanu. Un man liekas, ka baznīca ir brīnišķīga vieta, kur to, kur to darīt, kur to iegūt. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Um, tāpēc, ka, piemēram, ģimenē arī tāda, man tāds personīgs uh, sapratne nāca pēdējā laikā. Es bērniem mēģinu mājās, piemēram, uzlikt kādus darbiņus vai kādus pienākumus mācīt, Un vienreiz man jaunākais bērns saka, jā, tu gribi vienkārši, lai mēs tavā vietā izdarām kaut kādus darbus, tur sakrāmējam trauks netīros vai izmazgājam vai vēl kaut ko. Un tad es par to domāju, vai tiešām tas tā ir. Un es sapratu, jā, ka daļēji tas tā ir, bet no otras puses es vēlos arī, lai viņi iemācās kaut ko. Un tad ļoti būtiski ir īstenībā būt līdzās viņam tajā mācīšanās procesā. Ja viņš pirmo reizi gludina drēbes, tad viņam vienkārši mācīt un rādīt un stāstīt tas, ko tu esi iemācījies darīt. Un tad, nu, tas tāds ļoti vienkāršs salīdzinājums no ikdienas, bet uh, tas, ko mēs varam draudzēs un baznīcā kopumā jauniešiem piedāvāt, ir šo vietu, kur augt. Tikai nu, ir jāskatās arī, lai tas nesanāktu tāda kā jauniešu izmantošana, ja tas reizēm, reizēm ir tāds um, priekšstats, ka jaunieši var atnākt, tur uzklāt galdus vai nomazgāt traukus vai kaut ko citu izdarīt, nu, ka tas tāds, nu, es negribu teikt, lētais darbspēks, Bet nu, reizēm viņi jūtās izmantot, un tad bieži vien šie jaunieši nevēlas arī tur būt. Bet, ja tā ir vieta, kur viņiem augt, kur viņiem apgūt, un ja viņiem ir līdzās kāds, kas viņus pavada tajā, tad tas ir kaut kas brīnišķīgs redzēt, kā viņš atklāja to, to savu, savu aicinājumu. Nu, piemēram, ar to pašu slavēšanu mums ir, um, mums ir uh, bieži vien, piemēram, pasākumi, kurā jaunieši slavē, un tad ir reizēm vien un tie paši slavētāji vairākus gadus, un viņi arī jau ir noguruši. Bet, ja, ja mēs lēnām dodam iespēju jauniem jauniešiem, kuriem sirds, piemēram, deg, viņi vēlētos mācīties ģitāru, tad lēnām ar viņiem pavadam šo laiku, iemācam gan šīs slavēšanas dziesmas, gan palīdzam tajā piedalīties. Nepaiet ne pāris gadi, kad viņi jau ir gatavi paši uh, slavēt un to organizēt un darīt. Nu, tā. Bet, eh, bet kā ir, jo parasti tie, es vismaz tā dzirdu uh, daudz un bieži uh, īpaši laikam no priesteriem, bet ne tikai eh, par to, ka jaunieši vispār nav baznīcās un ka jauniešiem neinteresē eh, tā baznīca. Un tu atkal stāsti, ka tā varētu būt vieta, kur eh, augt un, un, un, un kā te pilnveidoties, kā ir, kā tie jaunieši atrod tevi vai tos pasākums, kas tiek organizēti un, un kā viņi iesaistās tajā visā? Nu jā, ir, ir dažādi veidi. Patiesībā jau es ticu, ka Dievs pats viņam katram ieliek sirdī un arī laiku īsto, kad un kādā veidā iesaistīties. Bieži vien jaunieši atnāk, piemēram, uz alfu, un tad viņi pirmo reizi vispār redz, kas ir draudze, un, un ka tajā var arī sarunāties, un ka tajā mēs visi esam, teiksim, vienas ģimenes locekļi un sākam iepazīt viens otru. Tas jau tāds pirmais solis. Citreiz, protams, ja tā ir ģimene, kas nāk ilgstoši uz baznīcu, tad, tad caur šo ģimeni arī lēnām jaunieci iepazīst vispār kādas ir tās iespējas. Reizēm atbrauc uz kādu pasākumu, kā piemēram Pasaules jauniešu dienas bija tāds, kur daudz jauniešu, kas vēl nebija bijuši nekur iesaistījušies draudzēs vai baznīcā. Nu, tie ir dažādi, jā. Vis, visprotams, viskaistākais veids, kā jaunietim uh, iepazīt baznīcu, ir tieši būt draudzē piederīgam manuprāt, tajā brīdī, kad jaunieši paši sāk just šīs ilgas, veidot kaut ko, eh, tas ir tāds lielākais, lielākais prieks, un ja viņiem izdodas arī kopīgi ar prāvestu gan šīs lietas pārunāt, izrunāt, kādas ir prāvesta vēlmes vai, eh, vai ko prāvests gribētu redzēt draudzē, un ja sāk nākt kopā viņi, tad, tad tur izveidojas tāda lieliska komanda. Uh, Un eh, šobrīd jā, ir vairākas draudzes, kur paši jaunieši, tā, tā, nā, tā nav ne mana iniciatīva, ne, ne, ne, teiksim, ne kaut kāds piemērs, bet viņi paši vēlas sākt tikties, viņi sāk organizēt jauniešu vakarus, viņi kopīgi lūdz un atpazīst, kas ir tās lietas, kas ir viņu sirdīs. Un tas pavisam nav viegli, jo tas ir līdzīgi kā tādā eh, darba vidē. Nu, teiksim, tad, kad tev ir pirmie, pirmā reize, kad tu organizē kādu jauniešu vakaru un tu esi daudz tajā ieguldījis, gan gatavojis galdu, gan taisījis plakātus eh, un gaidījis, ka atnāks daudz jauniešu, bet atnāk, piemēram, viens jaunietis uz šo jauniešu vakaru vai atnāk divi jaunieši. Un, um, tad ir arī tāds, teiksim, iekšējie pārmetumi vai vainas sajūta, ka es neesmu kaut ko izdarījis pareizi. Tad es vienmēr iedrošinu jauniešus un saku, ka arī Jēzum nebija uh, viņa dzīves laikā daudz sakotāji. Un, uh, un par skaitļiem viņš nekad nav uztraucies. Un tas ir brīnišķīgi, ja ir viens vai divi jaunieši, kas ir atnākuši. Ja Dievs dod, tad vēlāk tas aug. Es zinu, piemēram, Franciska draudzē viņi sāka ar to, ka viņiem bija vienkārši futbola mačs draudzēji uh, uzorganizēts, kur viņi sanāca kopā. Viņi arī nezināja, vai atnāks divi vai pieci cilvēki, bet toreiz, manuprāt, bija ap 40 cilvēkiem, kas atnāca. Un uh, šobrīd tas darbs tur ir ļoti skaisti iekustējies. Nu, skaidrs bet, eh, <laughs> bet izklausās tā, ka eh, eh, tu, tu stāsti par to, ka tā baznīca un draudze var būt tā labā vieta un tā tālāk, bet vienlaikus nav arī tā, ka te plūst tie cilvēki un tie jaunieši uz, uz to baznīcu. Nu, es nezinu, vai tev ir arī komentārs attiecībā uz to, jo es tā pie sevis domāju, ja jau baznīca piedāvā kaut ko tik ļoti vērtīgu, uh, taču jābūt būtu cilvēkiem, kas gribētu arī iet uz turieni. Mm -hmm. Nu, Ir, nu, patiesībā, jā, es, es neteiktu, ka jaunieši nav baznīcā. Protams, ka mēs varam skatīties kopumā uz draugiem un reizēm atnākot svētdienā uz misiju. Protams, mēs redzam tukšās rindas un liekas arī kaut kāda veida atmiņas par to, kā bija agrāk. Bija visas ģimenes nāca kopīgi un svētdien tā bija tiešām svēta diena, kur kur eh, gan viss ciems sanāca uz draudi. Nu, tas ir kopumā, manuprāt, šobrīd eh, ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Nu, mēs cīnāmies ar to, ka ir, draudzēs ir maz cilvēki, ir maz, kas vēlas nākt. Tas ir, manuprāt, runa par šīm vērtībām. Bet uh, ir īpaši tādi, nu, piemēram, zīmes, kas mums liek redzēt, ka ir tā ticība un cerība tam. Uh, um, nu, šīs pašas pieminētās oāzes nometnes mēs redzam pēc, tā, pēc to jauniešu skaita pieauguma. Ja agrāk uh, tādās nometnēs bija nu, 20, citreiz arī 60 jaunieši, tad šobrīd reizē mums nometnē ir ap 100 jauniešiem. Tā nometne notiek četras reizes gadā, un, un tas skaits un tās ilgas viņos un arī tas, ka jaunieši ved savus draugus, ar vien jaunus un jaunus, kas, kas vispār nav kristieši, ved uz šīm nometnēm, liecina par to, ka viņiem ir šīs ilgas un arī jaunieši paši savā starpā tiekas un dodas uz dažādiem pasākumiem, slavēšanas vai, vai organizētās pašas alfas. Mēs brīžiem esam arī diezgan sadrumstaloti. Mums ir, piemēram, uh, piemēram kristīgā studentu brālība, kur jaunieši tiekas, tā ir vairāk viņa ekumēniski, tur ir dažādu konfesiju pārstāvi, bet arī tur viņi tiekas reizi nedēļā mazajās grupiņās, un arī tur ir šīs jauniešu alfas. Protams, ka vis, visskumjāk ir piemēram par, par eh, lauku draudzēm, kurās ir šie vieni vai, viens vai divi jaunieši, kas nāk regulāri uz draudzi kopā ar savu ģimeni vai varbūt reizēm vieni paši, bet nav šie jauniešu vadītāji. Un tas ir tāds liels, eh, manuprāt, šķērslis, ka mums ir vajadzīgi jā, šie jaunie līderi, kuri, nu, kuri uzņemās un kuri at, nu, vēlas teikt šo jā, ka viņi vēlas organizēt. Reizēm pietiek ar diviem patiesībā uh, divi tas ir brīnišķīgs skaits, ja jau ir divi draudzē jaunieši, tad uh, viņi noteikti var, uh, var sākt organizēt šos vakarus un tikties. Un tur nav jābūt nekam ļoti īpašam. Tā varbūt vienkārši vēlme kopīgi studēt bībeli vai lasīt, vai vēlme kopīgi iet kādu jauniešu materiālu vai skatīties šīs pašas alfas sērijas kopā un pārunāt viņas. Bet uh, vienmēr sakot, tu tā sāki, kad nenotiek uh, vardarbīga ievilkšana baznīcā. Uh, <laughs> Nē, var, neesmu redzējis, ka vardarbīgi kāds tiktu ievilkts baznīcā, bet vairāk arī, nu, manuprāt, būtiski ir jaunietim vispirms iepazīt Jēzu un pēc tam iepazīt baznīcu. Protams, brīnišķīgi, ja viņš caur baznīcu var iepazīt Jēzu. Tas ir arī ļoti labs uh, veids, bet bieži vien mums tās. Um, nu, teiksim, tās, tā izpratne par to, kas ir baznīca vai kāpēc ir baznīca, ir tāda nedaudz sašķobīta no tā, ko mēs esam dzirdējuši no citiem. Uh, Tad liekas, ka mums būs kādi pienākumi un mums būs, tas būs tikai kā tāds liels apgrūtinājums. Patiesībā jau tad, kad tie jaunieši ir sastapuši dzīvo Dievu, viņi saprot, ka baznīca ir tā vieta, kur viņiem ir iespēja šīs attiecības uzturēt un pieaugt tajā. Uh, Un tad tas ir pavisam savādāks um, uzstādījums, teiksim, mm. viņiem. Mm, nu jā, bet kā ir, es domāju, ka daudz varbūt tas arī raizējas un arī sabiedrībā kopumā, manuprāt, ļoti dominējošs ir šis viedoklis, ka baznīca ir tāda indoktrinācijas vieta, kur tev uzstāda ļoti augsts morāls standarts, bet principā neņem vērā to cilvēku un, un kā ir, vai tādā darbā ar jauniešiem notiek kaut kāda šāda lieta, tāda indoktrinācija, un es tā speciāli ar tādu provokāciju mm -hmm. šobrīd tev jautāju. Mm -hmm. Nu, um, es pat nemēģināšu to vārdu izrunāt, <laughs> bet, bet uh, es, uh, es nedomāju, ka tā notiek. Es domāju, ka tas ir, protams, atkarīgs arī no katra mūsu stāvokļa, un mēs varam tad jautāt par mūsu ģimenēm, arī par to, kas notiek mūsu ģimenēs. Uh, mēs visi, manuprāt, esam salauzti. Mēs esam savā ziņā salauzti, un mums uh, tāpēc arī ir vienīgā cerība uh, un, un skatiens jāvērš uz jēzu, kas palīdz to visu, nu, teiksim, atšķetināt un redzēt pavisam citā gaismā. Un, manuprāt, jaunie, mēs visi esam aicināti uz svētumu, protams. Bet viens ir būt, piemēram, draudzē, svētdienā, atnākot un tu, jā, tu uh, morāli, morāli uh, uh, ievēro visus tikumus un esi morāli pareizs un viss ir kārtībā, bet tad tu atnāc mājās un kāds tu esi tad mājās. Jēzus nekad, manuprāt, neskatās, un, un arī baznīcai nevajadzētu būt tai vietai, kas uzstāda ļoti augstus standartus, aizmirstot to pašu svarīgāko cilvēku sirdi. Un mēs, ne, nu, mēs nespējam cilvēciski to visu izdarīt un uzturēt šādus augstus standartus. Un, uh, Un, nu, ja mēs spējam saņemties vienu dienu, bet eh, svarīgākais jau kāds mēs esam ikdienā. Es neesmu, nu, protams, ir, ir reizēm sarežģīta tā, piemēram, valoda, baznīcas valoda ar, ar cilvēkiem. Tas ir arī man, eh, cilvēkam, kas nav uh, bijis vienmēr baznīcā un vienmēr nav kalpojis. Arī es ienākot baznīcā pirms vairākiem gadiem, man bija ļoti grūti uh, vispār saprast daudzas lietas. Tā ir tā viena viena sirdsāpe, par ko šobrīd arī jaunieši daudz runā, ka mums ir vajadzīgs šis te, nu, nezinu, kā to nosaukt, kā tulkojums starp to visu, kas baznīcā notiek un ir noticis tūkstošiem gadu, un, un starp šo paudzi, kas ir šeit. Nemainot tos pamatus, nemainot visu teoloģiju un visu, bet izskaidrojot jauniešiem, kāpēc tas tā ir. Jo reizēm tie standarti, nu, piemēram, dzīvot šķīstībā vai, piemēram, mm, kādi citi, piemēram, desmito tiesu, ja ziedot baznīcai. Jauniešiem šobrīd ir ļoti svarīgi pašos pamatos saprast, kāpēc. Un arī mums, piemēram, pēdējā oāzē mums bija šī tēma par desmit dievu baušļiem, un uh, man bija milzīga pateicība ikvienam lektoram, kas to stāstīja, ņemot vērā mūsdienas un ņemot vērā to, um, kā šos baušļus un to visu pielāgot mūsdienām. Nevis, nevis mainot pamatus, bet izskaidrojot, kāpēc ir šādi bauši un kāpēc tas ir būtiski. Un, un es tā pieļauju, ka arī šajā darbā ar jauniešiem, vai tās būtu oāzes, vai kādās, kādos citos formātos, tu to arī dari, e, skaidro jauniešiem, vai, vai kā tas ir, kā, e, kas, kas notiek? Mhm. Nu jā, tā ir vēl viena tāda lieta, par ko mums sirds e, šobrīd ar jauniešiem deg, ka negluži es skaidrotu, bet es zinu, ka ir daudz cilvēki, gan, gan prāvesti, gan konsekrētie, gan gan dažādi citi, kas ir ieguvuši, piemēram, augstāko izglītību šajā visā, un ir arī pastorālie konsultanti, ka viņi būtu tie garīgie pavadītāji šiem jauniešiem, ka viņi varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Es pat arī atceros, ka es tikko <laughs> baznīcā uh, nu, kļuvu tāda aktīvāka kristieta. Pirmo reizi devos uz Francisku draugu pie priestera Marcina. Man bija sarakstīta lapa no divām pusēm, A4 lapa ar dažādiem jautājumiem, kas man bija neskaidri. Nu, un tā kā pat īstenībā tādi uh, nu, tādi izaicinoši tie jautājumi bija, kuras it kā savā tādā uh, nostājā gribēju pierādīt, ne, ka baznīcai varbūt nav taisnība ja šajos jautājumos. Bet viņš ar tādu mīlestību un zināšanām man spēja atbildēt uz šiem jautājumiem. Gan par, piemēram, gaļas nēšanu piekdienā vai par dažādām citām lietām, m, mm, kas manī, kas man pēc tam ļāvis to skatīties savādāk. Nevis kā uz stingriem noteikumiem, kurus, ja es neievērošu, es nokļūšu ellē, uh, bet kāds, kāds ir Dieva plāns, kāds ir baznīcas plāns, kādēļ ir šādi noteikumi un, un ko tas nes, kāds ir tas labums. Mēs reizēm nākam ar to notiesājošo un nosodošo attieksmi, ja tu to nedarīsi, tev būs tas, bet mēs aizmirstam par to labo, ko patiesībā tas nes. Vai ne, uz ko, nu jā, ko tas dod eh, un kāpēc mm -hmm. tas būtu vajadzīgs? Nā, tie jautājumi, uz kuriem <laughs> dažreiz aizmirstam atbildēt, tikai pieprasam. Uh, Ļoti skaisti. Ejam vēl vienā pavisam īsā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai varbūt tās pamēģināt atbildēt uz vēl vienu ārkārtīgi būtisku jautājumu, ko es katram no saviem viesiem uzdodu, un tas ir, ko mēs, radio klausītāji, varam darīt lietas labā. No nu, šajā gadījumā varbūt tās e, par to tematiku, par kuru šodien runāja darbs ar jauniešiem, vai varbūt tās e, plašāk arī skatoties uz šo e, tēmu, jo man, man vismaz tāda sajūta, uh, ka daudzas no šīm tēmām, lietām eh, nav tikai jauniešu lietas, bet kad katrā dzīves posmā mums ir vai nu tie būtu jēgas meklējumi vai vēl kāds eh, cits vai, vai saprotamā un eh, veidā paskaidrojot kaut kādas lietas un tā tālāk. Bet par to, ko mēs varam darīt, gaidīsim atbildi no uh, um, Andas pēc mazas muzikālas pauzītes. mm Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani šajās labajā ziņās ir Anda. Eh, un noslēgumā gribas jautāt eh, vēl beidzamo jautājumu, ko jau pieteicu, un tas ir, bet ko mēs eh, varbūt tās varam darīt tie, kas sēžam radioaparātu otrā pusē visā šajā problemātikā un tajā darbā, kas notiek? Jā, nu es domāju, kas ir tas svarīgākais tajā darbā, kas notiek. Un katru reizi liekas, ka tas fokus ir jāpārvirz atpakaļ uz Jēzu. Vienalga, lai kurā darbā mēs būtu, bet um, atpakaļ uz viņu. Un, un arī tas mūsu katra uzdevums, manuprāt, gan kā vecākam, un es to saku sev pirmām kārtām, gan pēc tam kā kalpotājam, gan arī kā draudzes loceklim vai kā prāvestam, ir uh, iepazīstināt jaunieti ar Jēzu un palīdzēt viņam viņu satikt gan tajā savā ikdienā, gan savā piemērā Un, manuprāt, ļoti daudz mums ir tādas neizrunātas lietas. Nesen bija arī tāds seminārs, kas mums sāp baznīcā, un, un ļoti gribētos, lai tas turpinās, un arī šī sinoda aizsāktā, kurā mēs vienkārši sanākam kopā, vai sanākam atsevišķi ar tiem cilvēkiem, kas mums, nezinu, reizēm varbūt ir sāpinājuši vai kaut kādā veidā pateikuši kādu vārdu, kas mūs pēc tam attur no tā, lai mēs spētu mīlēt visus, uz ko Jēzus mūs ir aicinājis. Tad pirmām kārtām es aicinātu laikam katram mājās, savās mājās sākt ar to un izrunāt šīs lietas un apsēsties, samīļot šo jaunieti, iedrošināt un atbalstīt viņu un ieraudzīt viņā, nu jā, ieraudzīt viņā to cilvēku, ko Dievs ir radījis un ko Dievs mums ir devis. Un pēc tam arī kopīgi lūgt. Man liekas, ka ļoti būtiska lieta, ko mēs esam aizmirsuši varbūt ir kopīgi lūgt, gan draudzē, gan arī vispirms ģimenē, lūgt, lai Dievs tajā iestājas. Reizēm ir tādas pavisam ikdienišķas lietas, kad viss šķiet iet pa gaisu, gan draudzē, gan ģimenē vai vēl kaut kur. Tad tas ir brīnišķīgs brīdis, kad apstāties un kad visiem apsēsties un neskatīties vienam uz otru, bet sākt lūgt, lai tajā visā ienāk Jēzus un lai viņš to visu izmaina. Un, uh, nu, tā, tie ir tādi divi laikam lielākie aicinājumi. Un, Pēc tam, protams, sapnis par to, ka katrā draudzē ir šie viens vai divi jaunieši, vai, ja Dievs dod, tad vairāk jaunieši, un ir kāds, kas viņus pavada. Un tam nav jābūt prāvestam, jo prāvestam pietiek daudz citas lietas, ko darīt, un viņa galvenais uzdevums ir būt, eh, būt kā garīgajam um, starpniekam starp jēzu un cilvēkiem, gan svinēt svēto misiju, gan pieņemt grēksūdu, bet uh, tieši laiki, kas varētu iesaistīties un palīdzēt. Reizēm tiešām tam ir jābūt varbūt reizē, reize mēnesī, kad uh, ir iespējas apulcināt šos jauniešus kopā un viņiem pajautāt, kas ir jūsu idejas, ko jūs gribētu šeit draudzē darīt. Un pēc tam piedāvāt arī dažādas, dažādas variants vai pārgājienus vai svētceļojums vai, vai vakarus draudzē, kur vienkārši ir uzvārīta tēja un ir iespēja kopā parunāt un pieaugt tajā. Nu, tāda mīlestība, kas mums katram ir vajadzīga un vajadzīga Un baznīca, jā, tā vieta, kur mēs to varam saņemt, bet kamēr mēs visi esam salauzti un skatāmies viens uz otru ar tādiem pārmetumiem vai salīdzināšanos vai vēlmi parādīt sevi, pierādīt sevi, tikmēr uh, grūti jēzum tur kaut ko mainīt un darīt. <laughs> Tātad uh, atklāt jēzu un to darīt, uh, atsakoties no pārmetošām un tādām uh, nosodošām uh, attieksmēm, cik es tā saklausīju mhm. cilvēks, mm -hmm. kuram nav tieši sakara ar jauniešiem un, un darbā ar mhm. jauniešiem. Eh, sirsnīgs mhm. paldies par šo sarunu. Jā, paldies Jāni par iespēju. Un eh, rādījumā arī klausītāji ar jums eh, ceru, ka bija interesanti un liederīgi dzirdēt šo sarunu uztikšanos jau nākošajās labajās ziņās. Raidījums labās ziņas